Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Փարիզ։ Պետնախարարը հանդիպել է Եվրամիությունում գրանցված ներդրումային ընկերության ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի արտգործնախարարն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Համագործակցության հուշագիր Լիբանանի հայկայզան համասարանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության միջև։ ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին։ Արցախի եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարները քննարկել են համատեղ իրականացվելիք մշակութային միջոցառումների ծրագիր։ Հայաստանի եւ Արցախի բնապահպաններն իրականացնում են մասնագիտական քննարկումներ եւ փորձի փոխանակում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Փարիզ քաղաք հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր ընդունել է Եվրոպական միության տարածքում գրանցված ներդրումային ընկերության ներկայացուցիչների զբաղկացած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին պետական նախարարը կարևորել է ընկերության ցարտ կատարած ներդրումներն Արցախի էներգետիկ ոլորտում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար հյուրերը տեղեկացրին, որ մտադիր են մոտ ապագայում մեծացնել Արցախ հեկ e բաց բաժնետիրական ընկերության մեջ ունեցած ներդրումային մասնաբաժինը։ Ներդրումային ընկերության ներկայացուցիչների խնդրանքով պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը ներկայացրել է Արցախում կենսաթոշակային համակարգի փոքր ավիացիայի, գյուղատնտեսության, վերամշակող արդյունաբերության ոլորտների ներդրումային հնարավորությունները, որոնցում նույնպես յուրերը ներդրումներ կատարելու հետաքրքրություն են հանդես բերել։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը եւ Արցախեք բացբաշնի իրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վահրամ Բեգլարյանը։ Նոյեմբերի 13-ին արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել վերջերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցի արդյունքներին։ Կողմերը քննարկել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Այս համատեքստում արտգործնախարարը վերստին նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի մոնիտորինգային հնարավորությունների ընդլայնման եւ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ պայմանավորվածությունների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից անցկացվող դիտարկումների վերաբերյալ մի շարք հարցերի։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին հադրուտ շրջանի արևելան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանն ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լիբանանի Հայկազյան համասարանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության միջև այսօր կնքվել է համագործակցության հուշագիր Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Լիբանանի Հայկազյան համալսարանի հետ համագործակցությունը շատ բան կարող է տալ Արցախին։ Հուշագրի ստորագրումից հետո ասաց համալսարանի նախագահ Փոլ Հայդոստյանը։ Լիբանանը խաչմերուկ է տարբեր մշակույթների, քաղաքական ուղությունների, կրոնների ու նաև կոնֆլիկտների։ Տեղի հայ համայնքը տարիների վեր ստիպված էր դիմակայել այս փորձություններին, դառնալով ավելի ճկուն եւ իմաստուն։ Հայկազյան համալսարանը, որ բյուրեղացումն է արևելքի հայ գիտական մտքի, կարող է իր փորձով օգտակար լինել Արցախին։ Մեր հայ համայնքը Միջին Արևելքի մեջ եւ Լիբանանի մեջ փորձը ունեցավ նաեւ այդ բեսմը հիավարելու այդ փոթորիկներու մեջ, որ մենք մնանք զանազան գերբերով ապահով։ Հայգազյան համասարանը 64 տարիներուն ընթացքին գադարած է զանազան աշխատանքներ, հիմնական համալսարանական, եւ սակայն մենք նաեւ դարձած ենք գրթական, մշակութային տեսանադումը թերևս հայության համար, Հայաստանի համար եւ ինչու՞ չէ նաեւ Արցախը։ Հուշագրի շրջանակներում համագործակցությունը նախատեսվում է իրականացնել հենց փորձի փոխանակման ձևաչափով։ Մենք պատրաստ ենք ընդունելու այնպիսի անձերը, որոնք առաջարկվին նախարարության կողմէ վերաբադրաստության համար, փորձերու փոխանակումի համար, որովհետև եթե մեր մարդկային ուժերը, կարողությունները մենք պիտի զարգացնենք, շատ կարևոր է որ փախտadենք մեր փորձը ուրիշներու փորձի հետ, վերաբադրաստվենք շարունակապար։ Արտաքին գործերի նախարար Մայս Իսմայելյանը նշեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում կadrերի վերապատրաստմանը։ Դա շարունակական գործընթաց է, որն այս պահին նույնպես ակտիվորեն իրագործվում է։ Այս վերջի տարվա մասին կարող եմ ասել, ահագին մարդիկ անցել են տարբեր դասընթացներ եւ մենք շարունակելու ենք այս գործընթացը եւ այսօր վաստորագրված հուշագիրը եւս մեկ հնարավորություն է, որ արդեն մերձավոր արևելքում կարողանանք վերապատրաստել մեր դիվանագետներին, մարդիկ այնտեղ սովորեն, գան այնտեղի շունչը եւ զարգացումները, որովհետեւ աշխարհը փոխկապակցված է հատկապես մեծ մերձավոր արևելքի մաս ենք մենք կազմում։ Փոլ Հայդյուստյանի խոսքով, չնայած արտգործնախարարության հետ համագործակցության հուշագիրն այսօր է կնքվում, բայց Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մշտապես այցելել են Հայկազյան համալսարան։ Բացի այդ, Արցախը մշտապես ներկա էր համալսարանի կյանքում, թե դասընթացներում, թե մշակութային միջոցառումներում եւ թե առհասարակ նրանց մտքերում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Եվրոպական երկրներ կատարածին վերջին այցի ընթացքում տեղեկացնելով ներդրումային որոշ ծրագրերի մասին, ասել էի, որ պետք է սպասել լավ նորությունների։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ այսի ժամանակ եւ դրան հաջորդած ակտիվ քննարկումներից հետո հաջողությամբ ավարտել ենք ավելի քան 100 միլիոն ամերիկյան դոլար արժողությամբ ներդրումային նախագծի իրականացման շուրջ բանակցությունները։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախկին պետնախարար Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Արությունյանը։ Արդյունքում շատ շուտով օտարերկրյա ներդրումներով կմեկնարկի Սարսանգի Աջափնյա ջրանցքի կառուցումը, որի շին աշխատանքները կտևեն մի քանի տարի եւ որը թույլ կտա ջրամբարի ջուրը կասկադի միջոցով ինքնահոս կերպով տեղափոխել դեպի Մարտակերտ շրջենտրոնի հարակից դաշտեր, հիմնելով 3 նոր ջրամբար եւ ռոկովի դարձնելով ավելի քան 10000 հեկտար հողատարածք ծրագիր, որին շատ երկար ենք սպասել եւ որն իմ պատկերացմամբ դառնալու է Արցախի տնտեսական ամենախոշոր նախագծերից մեկը եւ ենթաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման երաշխավորը, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը նախորդին Հայաստանի մշակույթի նախարարությունում էր։ Հայաստանյան գործընկերների հետ Հայաստան-Արցախ մշակութային համագործակցությունն ակտիվացնելու հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։ Հայաստանյան գործընկերներից Արցախում ակնկալում են ակտիվ համագործակցություն, մասնավորապես հուշարձանների վերականգնման, մասնագետների վերապատրաստման, գրահրատարակչության, մշակութային կրթության ոլորտներում։ Հանդիպմանը Լեռնիկ Հովանիսյանն ասել է, որ ի թիվս մշակույթի մի շարք ոլորտների Արցախում փորձում են նոր քաղաքականություն մշակել, հատկապես գրադարանների ու թանգարանների դերի բարձրացման ուղղությամբ։ Մասնավորապես 2019-ին շահագործման կհանձնվի Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի նոր շենքը։ Այժմ քայլեր են իրականացվում Շուշիի պատմության թանգարանն առավել բարվոք տարածք տեղափոխելու ուղղությամբ։ Նախարարի խոսքով Շուշին աստիճանաբար վերածվում է թանգարանային քաղաքի։ Թատրոնի շենքի վերանորոգման համար Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն առաջարկել է համատեղ դրամահավաք կամ մշակութային միջոցառում կազմակերպել, որի ամբողջ հասույթը կտրամադրվի Արցախի թատրոնին։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների վերապատրաստմանը, Հայաստանի մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարն առաջարկել է օգտվել Հայաստանում բացված հայ-իտալական տարածաշրջանային վերականգնողական կենտրոնի ընձեռած հնարավորություններից։ Գրահրատարակչության ոլորտում եւս Հայաստանում պատրաստական են օգնելու Արցախյան գործընկերներին։ Լիլիթ Մակունցի խոսքով մշակութային շփումները պետք է ակտիվացնել ամենատարբեր միջոցառումներով։ Աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Արցախի բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարության պատվիրակության ներկայացուցիչները քննարկումներ են իրականացնում Հայաստանի բնապահպանական գերատեսչության իրենց գործընկերների հետ։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Էրիկ Գրիգորյանը համոզմունք է հայտնել, որ աշխատանքային հանդիպումները երկուստեք արդյունավետ ու օգտակար կլինեն։ Նա առանձնացրել է համագործակցության մի քանի ուղություններ՝ մակերևութային եւ ստորերկրა ջրերի, անտարկարավարման, բնապահպանական մոնիթորինգի ոլորտների, ընդերք հոգտագործման բնապահպանական նորմերի պահպանման վերաբերյալ հարցերի շրջանակը։ Նախարարը նշել է, որ հնարավորություններ կան նաև Զանգեզուրում հատուկ պահպանվող տարածքների երկկողմ պահպանման միջոցառումների իրականացնելու համար։ Արցախի բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Ֆելիքս Գաբրիելան առանձնացրել է բնության հուշարձանների հարցը եւ նշել, որ Արցախը հարուստ է նման կոթողներով եւ դրանց գույքագրման եւ անձնագրավորման գործընթացում ունի Հայաստանի փորձին ծանոթանալու եւ աջակցության կարիք։ Էրիկ Գրիգորյանը շեշտել է, որ ոլորտում Հայաստանի ունեցած տեխնիկական եւ մասնագիտական կարողությունները հավասարապես ներդրվելու է Արցախի բնապահպանական ոլորտի կայացման աշխատանքներում։ Ձմռանը յենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքն ապահովելու համար հադրութի շրջանում ժամանակի մթերվել է հարկ եղած քանակությամբ վառելափայտ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ 2018-2019 թվականների զմռան պատրաստականության մասին ընդունվել է հաջորդի վարչակազմի Իվան Ավանեսյանի կողմից որոշումը, որի համար հիմք է հանդիսացել հաջորդի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանի կողմից ներկայացված 2018-2019 թվականների զմռան նախավարդման ուղղությամբ շրջանում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանք։ Ինչպես նշված է տեղեկանքում, շրջանի հանրակրթական դպրոցները տեղափոխվել 1238 քառ մետր վարելափայտ։ Զմնան ժամանակաշրջանում դպրոցներին կապահովի անխափան աշխատանքը։ Շրջանի բուժական հիմնարկները եւս ապահովված են վարելափայտով։ Շրջանային հիվանդանոցը կդերուցի կենտրոնացած ձևով, իսկ արտակարգ իրավիճակների համար ձեռք է բերվել եւս 60 քառ մետր վարելափայտ։ Շրջանում գործող բոլոր պետական ոչ արևտարային կազմակերպությունները ապահովված են վարելափայտով։ Ըստ հաստատված ծրագրի Արցախ էներգոփակ բաժնի ընտրական ընկերության դիզակ մասնաճյուղը իրականացրել է մի շարք աշխատանքներ ձմռան անխափան էլեկտրոմատակարարում ապահովելու համար։ Զմրանը խափան աշխատանք ապահովելու համար աշխատանքը իրականացրել նաև Արցախ գազ փակбаժի ինտերական ընկերության հաջորդի մասնաճյուղի կողմից։ Տեղական նշանակության ճանապարհների անխափան աշխատանքը ապահովելու համար Լեզաքշին փակбаժի ինտերական ընկերության կողմից կատարված աշխատանքները տեսանելի են։ Բարեկարգվել եւ խճապատվել են մի շարք տեղական նշանակության ճանապարհներ։ Ձեռք է բերվել բավարար քանակի տեխնիկական աղ ներկայացուցի դեմ պայքարելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի պետական համասարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ բուհում կազմակերպվել է ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը թեմայով գլոր սեղան։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել Մայրբուհի ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ Նարինե Մելքումյանը։ Ըստ նրա հաշվապահների դերը կարևոր է հասարակության համար։ Քանի որ մեր համասարանը թողարկում է հաշվապահներ, մենք էլ նպատակ ունենք թողարկել այնպիսի շրջանավարտներ, որոնք իրենց ձեռք բերած գիտելիքները կօգտագործեն աշխատանքում։ Հաշվապահական հաշվառման ոլորտն անընդհատ զարգանում է, եւ մենք էլ պետք է հասցնենք հետևել կատարվող փոփոխություններին ու նորություններին, նշել է Նարինե Մելքումյանը։ Քննարկմանը մասնակցում էին ոլորտի ներկայացուցիչներ, Արցախի պետական համասարանի ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոսներ, ուսանողներ։ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից Սիրիագործողվող խմբի առաքելությունը բացառապես հումանիտար է եւ այն ոչ մի միլիմետր չի շեղվի դրանից։ Այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սիրիայի հետ կապված մեր քաղաքական նպատակը աջակցելն է Հալեպի Սիրիայի հայ համայնքին, որպեսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան խաղաղ կյանքի։ Ծրագիրը մենք իրականացնենք Հայաստանի Հանրապետության բյուջեով նախատեսված շրջանակում եւ բնականաբար մենք այդ ամենը նախատեսել ենք, որ պատշաճ ձևով իրականացվի։ Ծրագիրն իրականացնելիս պետք է զուգահեռ իրականացվեն նաև դրա համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկա-ֆինանսական միջոցները եւ ապահովվի ամենը, նշել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նշենք, որ վերջին մեկ օրում Հորդանանից Սիրիա է վերադարձել շուրջ 800 մարդ, իսկ Լիբանանից ավելի քան 100։ Հաղորդվում է նաև, որ մշտական բնակության վայրեր երկրի ներսում մեկ օրում վերադարձել է 287 մարդ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 6 ցելսիուսը 5-ից 10 աստիճան։